Eta Daesh alde batetik, Daesh beste aldera, Daeshen aurka burukatzen den talde berezi bat aipatu nahi nautzien atxalde untan. Sare sozialetan hainitz aipatzen baita, behiz ere eh, talde hau, haien berezitasuna gudari talde hau emazte ez osatua dela bakarrik artikulua eta talde hau funtsian ez da gaurkoa, eh, baina azken egun hauetan berriz agertzen da internet eh, erabiltzailean artean aipamena egiten zaie emazte hauei, da kontrako borruka baster guzietan aipatzen delarik, IECD populuko emazte hauek Eh, be ahmak hartu dituzte. Haien burua babesteko lehenik sinpleki Yezidi etnia, eh, etni kurdo bat da, eta Estatu Islamikoaren eh, zati batek etnia hortako emazteak baitzea ohitura hartu du, baitu, torturatu, saldu eta sustut esklabu seksual baliatzeko gisan. Masud Barzani, presidente kurduak, baimena eman ondutik, Eh, kantari batek, emazte batek, dera deitzen dena Xate Xingali, oita marrurteko emazteak, Eh, behera baki du eh, emazte beste emazte batzuekin batailoi bat sortzea irakeko lurraldean den eh, edo diren pesmerga gudari kurduen ondoan borrokan sartzeko egun eta hogeita iru emazte amazazpi eta urte artean orotara bost mila jazidil eta izke estatu islamikoak erail dituenak eta bosteun emazte eta aurra talde edo bataloi uh, eh, izena Sun Girls edo eguzkiaren emazteak izena hartu dute uh, Yazidi eh, etnian uh, eguzkiak uh, babesa ekartzen uh, baitu hien sinezmenetan eta horrez gain estatu islamikoko kideek Beldu galukete ere emazte batek ere hiltzeaz, zergatik ebe paradisoaren plazerak ez baitlituzkete ezagutzen ahalko kasu hortan, eh, beraz hau, jezidi etniako emazteak beraz borrokan, uh, eh, kurduen uh, eh, borroka bat beraz berriz ere hemen, bertako mobilizazioak, uh, bon, musikaldetik, artista hau beraz erraiten ginuen, erraiten duen bezala uh, eh, jesidioa mundot izena, xate xingali uh, eh, musikari kurdu famatu bat da, nahi notzien kantu bat pastu, behinen bakrik soinu txarrikoak atseman ditut, taldiz atseman dut beste eh, artista kurdu bat, uh, bon, batzuak diote uh, Shakira kurdua dela. Hala, musika estilo aldetik ere entzuren duzien bezala. Eta bideoklip bat famatu eginda, Eli Luvena, Revolution, deitzen dena, Mosuleko borroka gune batean grabatu baitu bideo hau, bo, lehen zatia eh, ikustekoa da, borrokak beraz entzuten eta ikusten eh, dira, eta ondotik beraz Eli Luv, eh, Shakira famatua, agertzen da, tank baten aintzinean, banderola bat ateratzen, Stop the violence bortizkeria gelditu eta hola abiatzen da beraz klipea musika deskubritza proposatzen dut It's Revolution kantua. Uh, artista kurdoa edo Shakira kurdoa eh, deitzen zaion uh, bezala. bon, kurdistanen sortua balin bada ere, uh, emazte hau uh, tipitan jadanik uh, Finlandian errefusiatu zen bere familiarekin, ondotik estatu batuetatik pastu. Estilo musikala ere entxigur handik hartu pixka bat, eta beraz orain bere burroketan sartzen da kurdistango problematika ere musikaren bidez eh, edatzea eh, beraz ejan bezala eta bostak eta laurden susen dira. Iteta pu Telebistaz bi hitz eh, atzo emankizun bat pasa baita frantses kate batean France 3 des racines et des ailes. Pour ce nouveau numéro de Passion Patrimoine, je vous emmène au Pays Basque. Nous accompagnerons un océanographe pour un vol d'observation le long des 30 km de la côte basque française. Zazpi probintziak, beraz hemen eh, aipagai eta beraz eh, hainbat Eri, l'Uralde hainbat pertsonarekin ere topaketa uh, do topo egin dute derazine dezeleko eh, kazetariek eta bon, geranen dautziet, nik ez dut bat ere ikusi, ez dut eh, gezurrik eranen, eh, baina bon, kuriositatea pizten du, ala ere ea zer dioten Franceskate batetik Euskal Herriaz nolako ikuspegiarekin ere aipatzen duten Euskal Herria uh, Twitteren uh, oar batzu jadanik agertzen dira Euskal Dunenak adibidez batek uh, egiten duenaz, eh, beraz Euskal Herrian ez da Euskal Itzik entzuten, hori da, uh, ala, iduriz, salbu momentu batean uniatiko merkatuan urrundik eh, Euskaldun bat entzutezela mintzatzen, ez baigoriko merkatuan barkatu, bon, ala, pixka bat uh, gauza batzu zuere ahantziak izan direla, aldiz uh, bizpairu txio edo tuit ikusi ditut uh, Antion Kurutxarritaz iduriz, uh, espikapen biziki onak egin dituela uh, Antion Le Prof edo Antion erakaslea, biziki interesgarria gogoa duzu, etxerat gomitatzea, Euskal Herriaz, uh, be, historia kurtso bat osoki egiteko gisan. Hala, olako komentarioak eh, badira, ordean atzo utxegin balimaduzi telebistan. Ikus gaida interneten, usaian eh, bezala, franztroaren gunean, plus gunean, berrizatxo maiten anuzie, derrazin edel, derrazin edezel, joz, barkatu edo idatziz, interneten. Eta bestalde, zer aipatu nahi nuen abai, musikaz eh, aibai gira laster uh, Fred Berroetek nire aipatuko dauku, nire proiektua ez enia bistanena, txiste dut eginen, baina artista batena, Eta be musika eta tortura aipatu ginuen, ez du aspaldi musika eta tortura maleruski bat egiten direlarik eh, guantanamon, eh, baliatua izan zen, izan da bai torturatzeko musika, hainbat artisten musikak. Eta hor, beste tortura mota bat, gaiten eh, aldugu, Filipinetako poliziak manifestariak urruntzeko edo baretzeko artista baten kantu be kantuak edatzen dituzte boz gailuetan. Ba Katy Perry, zagutu duzie hain denek, biztan dena, eh, Barack Obama eta beste hogeita bat kide hor ziren, Asia Pacific Economic Cooperation kideak denak, beraz, estatu buruak, ekonomiaz, solastatzeko, pentsatzen alden bezala, erritaren iritzia, bo, ezainitz kontutan hartuz, eta horregatik ere protesta manifak antolatzen dituzte, Fuitaraziz, frantxez gobernuak debekatu dituela kopo geita batkari ziren mobilizazioak eta poliziak beraz metodo berezia baliatu du urka lehenik bota eta ondotik musikarekin hasi dira. Hori boz gora gailetan askar, ondotik Dolly Partons, David Geta, Bee Gees, ere dira manifestarien artean, hogei mila poliziaren ondoan eta iduriz eh, musika zergatik eh, justifikatu dute hoien autua ebe manifestariak lasaitzeko Filipinetan musika sale haiundiak baitira eta horregatik pentsatu dute berden musikaren bidez bazterak lasaitzen lasaitzena litaizkela ez lasatzen biztanena horiek erranik eh, segitzen dugu haintzina Fred Berruet eta be, bide huts argitaletxe edo diskaetxearen proiektu berriarekin Hala da bai, gaur irun aldera horbiluko gara, nire izeneko proiektu begiaren ezagutzeko. Nire Lisabotalean bateria jotzen duen Iban Zabalegiren bakarkako proiektu berria dugu. Oraingoan bateria alde batera utzi eta bereziki gitarra jotzen du eta kantatzen ere bai. Zortzi kantu osatu ama bost izeneko lehen disko honentzat, hainbat laguntzaile izan ditu ala ere. Ander Zabalegi baterian, bai eta Mikel López Ereñozaga, Javi Manterola, Carlos Osinaga eta David Martinez gitarretan. Diskoa 2008ko udaberrian grabatu dute Tolosako bomberenean. Grabaketa eta nahasketak Carlos Osinagak egin ditu eta lana bideutz disketxarekin atera dute. orokorki eta labur errateko, erran genezake diskontako kantuak country folk estilokoak direla. Ez uste izan, ala ere, amerikana edo dena delako etiketa horien gibelean gordetzen diren doinu lehunik atxemanen duzunik hemen. Giro orokorra aski iluna da eta soinua nahiko zikina. Egilearen hitzetan, musika hau euskal countrya izan daiteke. Hots, euriak bustirikoa. purple reactor sailor. Perché sale nel sole. Sure, corpo e ecco Perché sa quale adesso Ma perché Harri zen do gorrekoa Bere ondoan Ukatuaren arbola Diskontako kantuak aski motzak dira, eta diskoa bera ere aski laburra da, goita lau minutu ingurukoa. Bruce Mann baten moduan, Ibanek gitarra orde simplean inguruan egituratuak diren kantuak egin ditu, eta ez bereziki entzuteko erresak egia aitortzeko. Aipatzeko da ere, hau txaku kanduen tratamendu berezia. Txapek estudioan egin lanari esker, boza distortsionatua da disko guzian zehar. Ala bainan, Iban Zabalegi beti izan da amasai taldearen mireslea. Eta ondorioz, inglesezko hitz edo esaldi batzu euskarazkoekin tartekatzeaz gain, alako auskera anglosaksoi batekin kantatzen du. Kontzertuetan aldiz, toki eta momentuen arabera, nire bakarka edo irukote formatuan arituko da. Ea inguru hauetara horbiltzen zaizkigun laster. Nire aletik, bertzerik ez orain goz. Eldu den aste arte usten zaituztet, nire ere lehen disko hau estenduen kantuarekin. Gaua! da proiektu disco disko hau beraz bakarlari lanetan iban zabalegi irundarra milesker, Fred Berruet, ondoko asterte, ea zer proposatzen dokuzun artista be, eta disko berri gisa. Laster itzetaputzen iritzi tarteuntan maite lepaiek itzartuko du kopo geita bat aipatuko dauku urbiltzen delarik Parisen den klima gailurra eta mobilizazioak ez, beraz debekatu dituela frantses gobernuak eta bestalde data bat uh, oroimena lana eginen dugu funtsian bihar berrogei urte eginen baitu Franco zendu zela eh, diktadura garai hortaz mintzatuko gira gure gomita den Mathieu Elgoienekin Mathieu Elgoienek liburu bat atera berri baitu elkarren Franco e le Pays Bask bostak eterdi momentu ze jatietan berriak zurekin Bernadette Argaina Música Horai, segura da, Abdelhamid Abaud du polizakil Parisen zendeniko jazarpenian atzo, Pariseko prokuradore nagusiak berria segurtzat eman du, gizon hau da ekarria Pariseko atentadoen buruzagi bezala, Beraz, bestalde gehiengo jaundian deputatuek bozkatu dute goizean, urgentzia egoeraren mantentzea hiru hilabetez, paiseko atentado horien ondotik, Manuel Valtzelen ministroak proposamena presentatu du deputatuer, eta itzinean eman ditu hainbat irrisku hori behar ezkoa izaiteko. Bestalde, poliza kontrolen gatik egon ere hogoi bat kilometrako auto lehoa egina da Doniane Loizunetik bidiaturat tenore juntan. Zazpi errefusiatu dira baigorirat dinen gaur, baigoriko VVF oporretako lekuan egonen dira, sozial elkarte eta mediko batzu horieta arduratuko dira, guaiarte arte ipareko kalen ziren. Batera plataformak abiatzen du kanpaina Euskal Herri Elkargoaz autobus bat ibiliko da herri zerri iparalde guzian astelenetik goiti hendaiatik abiatuko da. Esne gaxura eta sagartinkatuak nola berriz baliatu edo hobeki baliatu hortaz goizaldi berezi bat eskaintzen du Donapaleuko agroalimentario saileko plataforma teknologikoak Donapaleuko errekar liseuan laborarier eta enpreser eh, eh, horier prestatzen du hori ekoizpenen pikoan emaiteko eta hitzordua biharko goizaren zat da zortziak eterditaik goiti. Durangoko azokak mende erdi bat, abenduaren lauetik zorzirat iraganen da hau, berreonta berroita amar erakus mai izanen dira, hirueonta berroita amar berritasunekin, berreonta berroita amar kultur emanaldi ere izanen dira, bost egun horietan zehar, eta eskualegiak du leku guzia ukanen, ez da beste herri alderik komitatuik urte juntan. aste ondarrari so, ostiralero, atxaldeko bostetatik seietara, Julen Gijezekin. Pilota eta Euskal Jail mendira aipagai jokozkan aipagai ostegununtako jokozkan posa joan. Elit Proxaileko Laminak Pro xapelketa jokatuko da haste buruntan Arroxan, Sancho Ernaga antolatzailea gure artean izanen da afitzaren komentatzeko. Eta elduden maiatzean, hain narrakastatxua den Euskal Trail mendi lasterketakari, berritasun frango proposatuko ditu Euskal Red Elkarteak. Christian Zafren, Elkarteko presidenta, eta Pantsik Alaramendi, antolakuntza taldekoa, main inguruan izanen ditugu berritasun hauen zehazteko. Zuek ere saio hortan parte hartzen alko duzue, zuen galdera edo oarekin, telefonoz 0 bost bost behatzi, oita mazazpi amalau ameka zenbakira deituz, edo mailez jokozkampo abildua euskalijatziak.info, bai eta ere Twitter konduaren bidez abildua jokozazpiko maratsoa kampo. Jokozkampo ostegunero, zazpietarik zortzietarat, zuzenean Euskal Iratietan. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, itz putz, itz putz, itz eta, itz putz, Eta prentsan tenoreuntan interneten naipagai nagusiak berria.eusen konponbideari begira eta argazkian eh, pertsona batzu agertzen dira banderola baten eh, gibelean, banderolaren gainean Free Otegi do Free Otegi Zem All. Arnaldo Otegi aske usteko eskatu dute Irlandan hainbat arlotako pertsona ezagunek. Irlandako parlamentuan Otegi aske ustaren aldeko ekimen bat aurkeztu dute Dei Irlandara deitu dutena Jerry Adams, Marine O'Sullivan eta Finian McGrath parlamentarien babesarekin berian, beraz hemen uh, eh, xetasunak eta beste izenpetzailean izenak ere agertzen dira bestalde ere berrian uh, zazpi ieslari etorriko direla kaletik kale iritik beraz frantzia iparaldeko uh, eh, kale iritik bai gurirat iru sudandar afganistandar bat eta eritrear bat tajikistandar bat eta apatrida bat dira azkenean iritsiko direnak eguerditan partitu dira kaletik autobusez, goizeko biak aldera iristekoak litaizke, eh, beraz, ahira eginen du, bai erriak, normalki berrogeita mar bali maziren etortzekoak, behin-behineko soluzio horren truke errifusiatuek uko egin behar diotela erresuma baturat pasatzen saiatzeari, eta anitzek ez dute horrelarkorik nahi horregatik beraz gutiago dira bai rateldu direnak, haien helburua baitute, munga eh, muga pasatzea hori beraz aipagai berrian. Bestalde biztanena gai nagusia oraindik eh, Frantzia eta Parisko atentatuen ondorioak, berrian Frantzian hiru hilabete irango du larrialdi egoerak, diputatuak bozkatu dute, beraz larrialdi egoera eta lege berezi horiek idekiak gelditzen dira. Iragarri du uh, eh, Asamblea Nazionalean Manuel Valtzek armakimiko eta biologikoekin eginiko atentatuen arriskoa badela Europatik atera eta hartzen diren egitarren gaineko kontrola areagotu egingo du frantziak. Horrez gain, beraz, eh, badira, hainbat, sail desberdin, atentatu hoietaz, eh, eta beste prentsan ere gainagusi, gaztapuntu eusen adibidez, Parisko atentatuen burua, kakotxen artean litekeena, zendeniko oldarrean zendu zen, hau da tituluna gusia, eta media bazken aldiz, uh, erasotu dutena nire eguneroko bizia da, ala zer hitz agertzen den eta hemen media bazken elkarrizketa bat eh, egin dute. E, eh, Geraldin Zagatiari biarritzekoa da bera jatorriz eta lezen rok aldizkariko erredaktore burua ere eh, bere bizipena momentuan eta ondokoan aipatzen du hemen eta zuduesten biztanena e, gai kasik guziak hortaz eh, dira eh, eta lehen gaia abdela mid, abaud agertzen da eta beraz atxilotuen uh, tartean delarik eh, eta horrez gain ere gehitzen alginuke gai bat hemen aipatzen dena eh, ekintza islamofoboak biderkatzen ari direla ostiraletik hogeita lau ekintza islamofobo eta bi eraso emazte mm, zapiekin eh, ibiltzen ziren emazten erasoak uh, bekondatu dira ostiraletik. Argian bestalde Parisko klimaren bilkurako mobilizazioai eh, eusteko deialdia on laxerien traularekin. Eh, azkar etorri da gizarte mugimenduen reakzioa, frantziako gobernuak debekatu ondotik, kop goita bataren inguruko kaleko manifestazio handiak, eh, ez eman amore lelo beraz mobilizazioai segida emaiteko deialdia zabaltzen dute eta beste gaietan argi argian Gabriel Arestiren eh, bizitzari buruzko eleberri grafikoa orkestu dutela eta bestalde Nafarroko ikastolak ere ipagai ikastolen berrogeita margarren urte urrena ospatuko dute azaroaren emeretzian Iruñeko zentralaretoan Ikastoletatik eskola tradizionalera kazeta puntu eusen aipagai eskola tradizional bat plantatu baita itxasun itxasuko iguzkian landa etxeak eskola tradizional bat errizibitu du zestak eskolarena egiturak anarteko atera bide bat sekatzen du ahango obrak burutu arte bendu bukaeran bukatuko lituzkete itxasuko erriko etxak baimenik eman ez duela zehaztu du soilik instalazioaren froga giri bat egindu Zinegin festivala ere aipagai media bazken eta beste gai bat angelu ez eta miarritze berdin oino gutio gaur miarritzeko eriko kontseilua biltzen da eta beraz bozkatu beharko dute elep eh, egiturari begira. Maite lopai, zuri itza Ondoko astetan, paizen, igan beharra den konferentzia klima aldaketaz eta biltzararen helbuia dudan ez daik da paizeko atentaduen ondoioz. Azauan, hogeita hamaretik abentu hamarala igan beharra den konferentzian helbuia da, ehun eta hiutan hogei estatiek engaimentia hartezen bi oske beno apalagoetan atxikitzia beoketa klimatikoa. Jadanik, motivazio guti delaik geihunen igortia bigarain mailalat arriske handia bada. Ata bada arrenkoa tzekua. 2000 urteko temperaturak emendatu dia orokorki oske batez, hoi harteko marka guztiak hautsiz. Azken marka hautseik izan zelaik 2000 hamalauan, hotz urte gusiz emendatzen aidea temperaturak. Aldaketa klimatikoak badiera zerik husi bortizkeiaekin eta jenten migrazioaekin dioie ingamenan aldeko alkarteek eta lemahunekin abiatu beridia astehuntan politika gizonen beriz jinazteko gehiuntat. Bestalde, astelehenian estatu ordezkaiek izenpetu di hitzarmen minimo bat eranez gutigoa behea urgentzia klimatikoaz behantago aseolatuko diela adostu minimo hortan hau dela, ez da ikusi nulako finantzamentia izanen den aldaketa klimatikoai bu egiteko. Gehitu behar dae, alternatiba mogimento ezberdinek, ben konferentzia antolatuk ziela ebai eta hitzordu hanitz emanik zutiela paizeko gune ezberdinetan. Segur da, hitzordu hanitz ez ez izanen dela, seguritate arenkoan gatik. Hotx, kop hogeita bata iganen da, gune zeratu batetan, nune eiabakik esten hartuko klimaldak atentadoen arriskiak gainia hartuko dialakos. Giro berez ehuntan, habo balio holako konferentzia beantago egitea. Maite lepai, kop hogeita bataz, eh, berdin bai, pusatuz gero, garantzia gehiago hartuko zuen, hor, beraz, bigarren mailan gelditzen da, eta raziz, beraz, frantses gobernuak, eh, beherabaki duela mobilizazio guziak debekatzea, erritaren eh, oiurik ez, beraz, edo erritaren itzik ez, kop hogeita bati begira, naiz eta be, mugimenduak deitu duten ala ere, mobilizazioak mantentzera, eta eta laster kantuzkantu aipagai maia murua hor duen gomita haste buru untan, anartean itzetaputzen gomita hemen txetan historia pixka bat. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Itzetaputz, Franko eta frankismoaren garaierat edo garaieruntz joanen gira, bihar berrogei urte beteko baitira Franko, Espainiako diktadorea hil zela, gurekin dugu Mathieu Elgoian atxalde hona. Atxalde hon. Ah, Mathieu Elgoian, zuk eh, be, liburu bat atera berri duz justuki Franko elopei bask deitzenena, beraz Franko eta Euskal Herria. Uh, Justuki gaian sartzeko pixka bat, Mathieu, uh, Frankok ze eragin ukan zuen uh, Euskal Herrian, bon, biztana eragin handia, garai desberdinak ere badira, baina nola ikusiko zinuke Euskal Herriari begira eta Euskal Biztanlei begira? Be, diktadura guziak, eh, diktadura guziak bezala, e, frankismoak e, askatasun guziak moztu ditu, Espainiako estatu osoan, baina errepresio hori e, biziki gogorazen e, Euskal Herrian, errepresio politikoa lehenik, frankismoak debekatu debekatu zituen markatu e, partidu politikoak, gero errepresioa soziala e, debekatu zituen ere bai eh, eh, sindikatak eta debekatu zuen ere Euskara ez zen posible Euskara, Euskaraz mintzatzea frankismoan. Hori beraz berrogeita margarren amarkada haintzen, beraz debekuak erreten eh, aldugu zirela nagusi frankoren garaian eta bortizkeria ere izan zela ere puntu nagusi bat garaian. Ba, bai, e, gerla biraren eh, ondotik, eh, bazen eh, errepresio handi bat, gutxi gora bera bost mila eta sein mila, bost mila, sein mila artean uh, ilketak ezagutu zituen Euskal Herriak, Nafarroan eta Gipuzkoan batez ere, beraz bai errepresioa doltsua. Mhm zagututu Euskal Herriak. Zergatik Euskal Herrian bereziki lehen erraiten zinuen eh, frankismoak bereziki Euskal Herria ere zuela? Be Franko rentzat, eh, Frankok barkatu uh, eh, gorotatzen uh, zituen gauza hainitz Euskal Herrian, lehenik eh, bere aukera politika, zen zenta franko rentzat, eskaldunak eh, eh, katolikoak ziren, beraz zuen ulertu zergatik eskaldunek bohokatu zuten gorriekin, mm -hmm. lehenik, eta gero gorrotatzen zituen ere partikulismoak Katalunian eta Euskal Herrian, beraz hortakotz uh, uh, Euskal Herria ezen eh, beste uh, Espainiako Euskaldunetan bezala. Berrogeita amargarren amarkada haintzin zen, Euskaldunen bizian, eguneroko bizian, beraz zer aldatu zen? Frankismoak uh, gauza hainitz, aldatu zituen eh, Euskal Herriko eguneroko bizitzan eh, eta ahlo guzietan, eh, dibidez uh, ekonomikoki barkatu uh, bizitza biziko gogo zen, baziren uh, eskasak eta eta arazo hainitz, uh, aipatu dudan bezala baziren, uh, debeku hainitz uh, ahlo politiko eta kulturetan, Beraz, eh, bai, e, eh, frankismoak e, eh, gauza hainitz aldatu zituen Euskal Herrian. Eta munduari begira, mundua, nazioartea, nola posizionatzen zen, azkenean, frankismoari begira? Astapenean, e, beste uh, eh, erriek uh, eh, gaizki ikusi zuten eh, Frankoren uh, irabazia. Me hori bakarrik astapenean, bigarren uh, gerrela mundiala eta gero hasi uh, zen uh, gerrela hotza, kontekstu horretan, gerla hotzak gauzainitz eh, gauza eh, eh, aldatu zituen, batez ere estatu batuentzat etxaia zen Fusia edo URSS, mm -hmm. eta kontekstu horretan diktadura frankista lagun bat zaiten ahal zen. Aliatu bat, beraz aiatu bat bai hori da. Gero hor, eh, lehen eh, hasi zira ere aipatzen azkenean Frankok ere etzula ulertzen eta sustut suportatzen ikuste Euskaldunak gorriekin borrokatzen eh, zirela garaian. Bai. Hori da ere frankismoaren ondorio bat erresistentzia mugimenduak ere sortu direla hortik. Bai, bai, bai, bai, biztanda. Historiariek mosten mozten dute frankismoa bi satitan, Eh, lehen zatia eh, kronologikoki, eh. eh? lehen zatia deitzen da lehen frankismoa, Uh, asten da mila bederatzi deun hogeita emeretzian eta bukatzen da hogoi urte geroago eta gara jortan uh, bon, uh, izigarri gogo jazen baina ez zen bate edo kasik bate uh, resistentzia eta bekio ezan resistentzia ahula zen baina iruru gehi eh, amarkada estapenean, erresistenzia gero eta indartsuago uh, izan zen, erresistenzia eh, politika, biztanda, etaren sortzearekin, baina baita ere erresistenzia kultura kulturala eta soziala uh, ere. Janduzun bezala, e, hori uh, zabala zen, uh, baziren bai abertzaleak, baita ere uh, eh, ezkertiak eta eta hantzen uh, eh, abertsalismo aldaket importante bat, mm -hmm. orain arte uh, bazen uh, gutxi gora bera abertsalismoa, baina gero aldatu zen etaren sortzearekin, bazen jadanik uh, lehenago uh, ANB, uh, ezkertiak abertzale mugimendu bat, eta etaren sortzearekin uh, esker uh, zen uh, abertzale mugimendua. Uh, gero aipatzen aldugu ere politikoki zer aldaketa ekarri duen, azkenean duela berrogei urte zendu bazen franko eta frankismoa ere inbatean behintzat eh, horrek ondorioak politikoki uh, senditzen dira oraindik euskal politikan adibidez. Ba dira bai ondorioak uh, orain ere adibidez duela hilabete batzuk Eh, Durangon, bazen uh, erriko kontseilu bat eta kontseiluek, hautetxiek, eh, uh, mintzatu ziren Durangoko bombardaketari buruz, eta erabaki zuten bombardaketa hori uh, kondanatzea, eta denek hori egin dute salbu PP, PPko hautetxiek, eta mm -hmm. uh, haiek uh, erraiten dute adibidez uh, el, batekin, Euh, zakit nola por ne pa réveiller les fantômes du passé, badakizu. Mm bai, euh, uh, nahiz eta Espainiako parlamentuek kondenatu zuten frankisten uh, altxamendua, duela marurte, badira oino Euskal Herrian eta eta Espainiako estatuan, dorioak, orain. Mm -hmm. Azkenean hor, frankismoaren krimen hainitz ez dira ezagutuak eta ez da zigorrik izan ere ez? Ah, ez da zigorrik izan, hori da eh, gauza biziki importantea. E, berrogei urte uh, geroago ez da izan epaiketarik, e, e, uh, beraz uh, gauza hori biziki uh, importantea da uh, biktimentzat. Zenta egia da, adibidez konparatzen badugu ere garaiari um, bigarren gerla mundiala eta nazismoa, Alemaniak adibidez egindu lan hori zigorraren lana eta bere krimenak ere asumitu ditu uh, Espainiak kampainak aldiz uh, ez du pauso hori egin azkenean. Ez, ez du bate egin eh, hori, uh, uh, bere gobernuen uh, lehentasuna, bai uh, konservadoen zat, bai, baita, baita ere sozialisten zat, haien lehentasuna zen uh, la unida nazional, beraz eh, ez, dute, ez dute bate egin uh, uh, lan hori. Naiz eta badira bai euskal herrian, baina baita ere espainiako estatuan, eskaera horiek. Zure liburuan justuki ipatzen duzu, ere uh, Franco Le Peibazke beraz liburuan, azkenan historia eta memoria lanak baduela garantzia ere olako historia gogor baten ondutik. Ene ustez, bada lan biziki importantadea horri buruz, uh, lan hori hasi uh, nintzelarik, uh, pentsatu nuen eh, bi parte bakarrik uh, egitea, uh, lehen, lehen frankismoa eta bigarren frankismoa, eta gero uh, ene buruari uh, errandiot, uh, me badela ere beste lan biziki importantea memoriari buruz, eta orain badira, badira ikerketa hainitz hori buruz, badira ere e, artikulu hainitz, baina ez da deus justiziari buruz. Badira gauzak, emanakizu, eh, orain bada itz biziki eh, importante bat eh, dela, deitzen da eh, justizia transizionala, e, eta badira lau zutabe bat deitzen da uh, droa la justiz, eta hori hori buruz ez da, ez da deus egina. Azkenean hori da, gerla baten ondotik beti bada lujaldearen bateratzearen lana, batasunaren lana, eta ondutik egiten dela memoria lana, ebaina nox, ahunt uh, e, baztertua izan dela azkenean memoria lana hori. Hori da, hori da. Uh, urte hainitzez e, e, baztertua da lan hori, duela urte batzuk uh, asida, lan hori, eta orain, bai, badira ikerketa hainitz eta uh, historiariek, kasetariek egiten dute lan hori, baina gobernuek ez dute deus egiten hori buruz. Salbu, biztanda, lege bat, eh, sozialistek egin dute lege bat duela sortzi urte, eh, eh zazpian, egin dute lege bat deitzen dena eh, la lei de memoria historika, uste gauza batzuk, eh, simboloa iburuz eta kendu, kendu dituzte simbola horiek, nahiz eta eh, badiren oino simboloak Euskal Herrian eta Espainiako estatuan, bada lan bat eh, egina izan dena. Eta zuk uh, zure liburuan duzun bezala, beraz, uh, amnistiaren truk amnesia, beraz? Hori da, hori da. Gauza bera da oino, uh, derrogei gero e, dabiltzen dute argudio hori, amnistia truke, amnistia truke eh, amnistia, eh, eh, erraiten dute justizia da nahi, nahi duten entzat. Zerran bezala, beraz, berrogei urte, susen, biak eginen du Franco eh, Espainiako diktadore famatua hiltzela horrekin batera ere frankismoaren parte handi bat behintzat eh, bukatu zen, naiz eta beti erraiten den sustraiak horrendik hor direla, eta eta beraz, Mathieu Elgoien ginuen gurekin eh, liburu bat atera baitu elkarren eh, berriki hortaz eh, Franco Elepi Basque. esker gurekin egonik? esker zuri. Eta bostak eta berroita ma bost dira, hitz eta putzen segitzen dugu, maiarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta hoi dugu mesala kantuzkantu aipatzen dugu gurekin maia murua gatzaldeon. Arratxaldeon alantza. Bo, aldiuntan, biziki urrontzira gugandik, baina bo, ala ere hor zira kantuzkantu aipatzeko. Uh, orduan, larumatean, nor ukanen duzu zure gomita? Ebe, larun bat untan, atxeden taldeko maili zubeliarekin, e, mintzatuko gara, e, e donostian e, aldeko kontzertu polit bat iragatzen digutela, artista nitzek parte hartuko dute, eta artean atxeden taldeak ere, eta justuki, batxe den ekoekin, nahi, nahi izan dugu egin kantuzkantu bat, eh, mendik gutxira aterako baitute beraien bigarren diska, eta beraz bat diskaren deskubritzeko aukera berra izango dugu. Mhm. Estiloa aldetik, eh, folk doinuak dira nagusi? Bo, pixat eh, denetarik bada, bosando barekin ere hausartu dira, eta bai, nahiko... Eh, diska aipatu behar da intimitartean eh, duela izena diskak eta beraz ba, eh, nahi bat maili zuberliak orain guntan e, idatzi ditularik e, kantu gehien txuenak, tartean ba, hainbat e, artistekin eh, izan elkartruke sentimendu horiek eh, ba, kantu bilakatu ditu eta, eta nahiko oso oso diska polita atera da. Mhm. Ados, ebe deskubrizeko parada beraz eh, berekilan, pentsatzen dut beraz jokanen duzula eta larun batean kantuz kantu eman kizunan goizeko ameketan, maia, mire esker, lasta garte? Bai, zuri, aia. Izateko sortu ala Sortzeko izan alnintzan lur hartu eskuzak taldea kantuz kantu emankizunean aipagai ejan bezala maiamuruagarekin larun bat goizan ameketan. Eta hitz eta putze mankizuna hortan bukatzen da gaurko, hitz emaiten maiten eh, bihar gauean behatziontan eta larun bat atxaldean atxaldeko lauetan asteuntako txarrena oberena eta beste guzia berri zentzuteko gisan, seiak euskal gratietan!